ke ma ki kara ƙoƙari kan wanda kike yi insha Allah Mustapha zai taka da kafafuwansa tunda kin gano bakin zara bakin zara ita ce kalmata ta shige mata duhu ta murmushi kawai dokta ya ce idan akwai wani abu ki kira na awa sun yi sallama da dokta fahima ta koma ɗakin mustapha har lokacin barci yake dan haka ta ɗauki alkur'ani ta ci gaba da karantawa barci ne mara tsawon minti goma sha biyar ya sake buɗe ido idanuwanta cikin nasa ta saka masa murmushi ta ci gaba da karatun alkur'ani idanuwansa na kallanta zuciyarsa na tunano masa inda ya taba ganin wannan fuskar lokacin da yake cikin koshin lafiyarsa amma ya kasa tunawa har ta karasa karatunta ta daga hannu ta yi addu'a tsawon lokaci sannan ta shafa ta matso kusa da shi tana murmushi Mustapha me kake so wani irin kallo ya bi ta da wanda ya sa zuciyar ta bugawa da sauri da sauri wani irin yanayi ya mamaye ta take jikinta ya sanyi ta ɗauko robar ruwa ta zuba masa a cikin kofi ta tofa bismillah sau uku ta ɗaga kansa ta soma bashi ruwa da lamshe sai na sha sarki ya tabbata ga Allah mahallicin kyakkyawa mai kyakkyawa zuciya da ta jike da tausayin bayan Allah furucin da yake na zuciyarsa ta soke kofin daga bakinsa sannan ta jawo wani filan ta ɗora akan wanda yake kai ya sake tudu ta jawo shi ya jingina yadda zai ji daɗi sosai ta ce mustapha bari na je na dafa maka abinci da kin hutar da kanki ba na jin yunwa na fi son ganin ki kawai a kusa da ni abin da ya faɗa kenan a zuciyarsa amma zahiri ya tsare ta da kwa'idanuwansa idanuwansa da yake sanya ya gaɓoɓinta har ta kai bakin kofa sai ta juyo har lokacin ita ke kallo sai ta dawo ta sunkuya a daidai fuskarsa ko baka cin abincin ne na bashi ya limshe sa ya bude ta yi murmushi sannan ta zauna shikenan ba ka so kenan yanzu amma an jima na san zaka ci ko ka sake limshe ido ta ce almustafa ina kwaɗayin jin muryarka ina son kai min magana da bakinka yaushe zan je ya da akwai yanda zan yi ki ji muryata da kin ji cikin tattausan lafazi wanda zai saki cikin farin ciki abinda zuciyarsa ke faɗa kenan amma a zahiri idanuwansa ne kawai ke kallonta fahimta ta ce kada ka damu almustapha zaka samu lafiya labarai ta dinga bashi masu ban dariya wani lokacin kuma ta yi masa tambayoyi babu amsa sai da ya motsa baki ko ya limshi ido tace bari na je ne maka abinci ta miƙe idanuwansa suka bi da kallo sai ta tsaya kawai ta rike kugu tana dariya ta langwabe kai almustafa ba zan yadda yunwa ta maka lahani ba na sani akwai bukatar ka ci wani abu so take ta ga ya limshi idanuwansa shine tabbacin amincewar fitatta amma sai ya ci gaba da kallanta kawai ko ba ka so na tafi ne ta tambaye shi da sauri ya limshe ido ta ce to shikenan bari na kira dalla da ya dora ka a wilciya sai mu je kitchen din tare ko ido ya sake limshewa ta fita da sauri ta kira Ɗanladi suna shigowa da Ɗanladi ta tare ya rufe idansa Ɗanladi ya kinkime shi ya dora shi akan wilciya din Fahima gyara masa kai ladi ya fita ta tura shi suka nufi kicin babu kowa domin har kuku ya gama girkinsa na dare ya tafi ta zagayo daidai fuskar almustafa ta hura iskar bakinta kan idanuwansa ya buɗe su a hankali suka yi wa juna wani irin kallo fahima ta murmushi ta sauke idanta sannan ta ce me zan dafa maka kifi da limshe idansa ta juya ta ɗauko kifi tana wankewa tana karanta suratul rahman ta ɗora ta yanka masa albasa ta zuba ɗanɗanon miya ta rufe sannan ta yanka tumatir ta zuba da ya dahu ta salu da ya ta murje ta tace da rariya tana zuba plate wai ta ta kara tana ɗagawa ta ga dokta ne ya ce ina kuka shiga ne na shigo ɗakin ba kowa fahima ta ce mana kita ta ajiye wayar ta ɗauko cokali tana sake wankewa Dokta ismail ya shigo ya ce ah dokta feshin ne a kicin yau ya tsuguna a gaban kujerar fahima ta ce gashi nan dai dokta ya hana na matsa ko ina ina so ya ci wani abu shi ya sa muka zo cikin kare dokta ya duba almustafa wai haka abokina mustafa ya dago kai dokta ya mika hannu zai karɓi plate ɗin, fahima ta mika masa ya karɓa. amma ya kasa janye hannunsa ya ma manta da abin da yake domin zuciyarsa ta yi nisa wurin tunanin da ya addabe ta cikin kwanakin nan dokta fahima ta kira sunansa ya sauri ya janye hannunsa ya so mu ba almustapha abinci dr ismail ya shiga cikin wani irin yanayi tun ranar da ya so mu dora idansa akan fahima wanda ya kasa ganewa abin da ya damu zuciyarsa da tunaninta komai nata ya tsaya a ransa yana yi wa kansa tambayoyi da ya kasa ba kansa amsa akan fahima abubuwa da dama na ɗaure masa kai sai dai babu yanda zai yi ya samu amsa daga fahima tunda bata ta taba bashi wata amsa a dukkanin tambayoyin da yake mata ba abu ɗaya ne ya tsaya a ransa fahima wanda yake ta laliban dalilin da ya sa ya damu da lamarin yarinyar nan a hankali ya gane soyayya fahima ce ta shiga ransa babu ko tantama sai dai rashin samun hanyar da zai bayyana mata da manufarsa a kanta fahima na da kamiya wadda ta sa mata wani irin kwarjini a idan dokta ga kuma damuwar da ya lura tana ciki a kodayaushe wadda ya danganta hakan da rashin lafiyar da almustafa ke ciki wanda shi ma damuwan na taɓa zuciyarsa a yanzu da yake ganin samun ci gaban saukin jikin almustafa yake son bayyana mata manufarsa sai dai shi ba gwani ba ne a wannan bangaren don haka ya ma rasa daga ina ma zai fara fahimta shiru ganin dokta ya nemi mata wani irin kallo wanda ke sa kirjinta bugawa da sauri da sauri wani irin tsoro ne ya shiga cikin ranta duk da bata ga wani alamu na zalunci a fuskar dokta ba amma ta shiga cikin fargaba tana jewa kanta tsoron al'amura da dama a tsawon rayuwarta bata taba kasancewa zama lokaci mai tsawo da wani namiji ba wanda ya wuce mahaifinta sai gashi a yau tana rayuwa tsakanin wasu mutane rayuwar tsawon wuni har da kwana da almusafa kewa rashin iyayenta da rashin sanin abin da zai biyo baya tsakaninta da wannan dan taliki ya sa zuciyarta damuwa da fargaba idanuwanta kwalla na taruwa tana mayar da su almustafa da ke zona a cikin kujerarsa yana hangen kwaya idanta da yadda yanayin ta ya canza lokaci daya sai jikin ya sanyi zuciyarsa ta yi rauni me aka yi miki fahima wa ya taba zuciyarki da wannan hannu zan rarrashe ki da wannan baki zan yi miki kalaman da za su saki farin ciki fahima mustapha menene ko wani wurin ne maka ciwo kalaman dokta ne ya fi yi sauran ɗaguwa ta nufi kujerar ta dafa hannun kujera. me kake so mustapha ruwa za ka sha ta dubi kwa'idansa tana neman bayani daga cikinta sun haɗa ido ya tsorata da idanuwa yadda ta kasa ɗauke na ta idanuwa ta kuma kasa ci gaba da masa tambayoyi sai dokta ne ke ɗorawa da cikin cikinka ne ke ciwo ko wani abin ne ke ka. fahima ta rasa bakin magana sai kwalla da ke zubo mata dokta yanzu babu yadda za a yi rashin kalami din nan fa akwai mushkila dokta ka taimaka kada ki da an fahima akwai shirin da nake yi insha Allah zai fara magana nan ba da dadewa ba kin san ciwo ne ke shiga farat daya sauki zai a hankali mu je daga ciki na duba shi sosai sun kwantar da shi akan gado dokta ya bincike sosai bai gano abin da ke damun Mustapha ba ya masa allura wanda ke maganin kowane irin ciwo na cikin jiki dokta ya sa hankici ya goge masa fuska ya dubi fahima ya mika mata hankici ya kamata fa ki rage yawan kukan nan ki karan min da hawayenki ki rasa na kukan amarci fahima ta dago suka haɗa ido ta masa kallo na rashin fahimta abin da yake da san karin bayani maimakon ya mata bayani kamar yadda ta so sai ya murmushi kawai lokacin bacci ya dauke Mustapha Isma'il ya duba agogo kin gama garba ta kusa zan je idan akwai matsala komai dare ki kira ni kanta ƙasa ta ce na san bata san abin da zai sa ta kallon idanun da ismail wanda ke sa ta jin tsoronsa ba har sai da ta ga ya ba da baya sannan ta ɗago ido tana kallon bakin kofar wani irin yanayi ne ya dinga mamayarta har ba ta iya fassara yadda take ji a zuciyarta ba illa kawai komai mata rubdugu ya tsaya a ƙafaranta kewar iyayenta tausayin halin da almustafa ke ciki ƙosawa da zaman gida kasa fahimta abin da ke cikin idan Dr. Ismail gaba da ita lalle ne idan maciji ya sare ka idan ka ga bakin tsumma ka tsorata yanayin da take ji a zuciyarta shine haddasa jikinta nauyi a hankali ta dinga jin sanyi Zazzaɓi na neman kwantar da ita ta rungume ƙafafuwanta tsakanin hannayenta ta dora kai akan gwiwarta sanyi ne mai shiga har cikin kashi take ji ta ɗora idanuwanta akan almustafa da yake baccinsa. sa wadda allura ta taimaka masa barcin nasa har ya tsawo har ana ta kiraye kirayen sallan magarba bai farka ba ita din ma nauyin da take ji a jikinta ne yasa ta jinkirin tashi idan kika kwanta fahima wa zai kula da Mustapha wanda ba zai iya tsinana wa kansa komai ba sai da taimakon ki idan kika kwanta Al-Mustapha zai rasa mai taimaka masa zai zama tamkar dan jinjirin da ya rashin uwa da uba da dangi gami da matar da za ta iya ɗauke lalurus wannan tunanin fahima ta yi ta tashi da sauri kamar wanda aka zungura ta matsa kusa da almustafa tana kallon sa tsawon mintuna goma sannan ta shiga toilet ta haɗa ruwa mai ɗan ɗumi ta alwala ta yi sallan magarba tana nan zaune kan sallaya tana tasbihi har aka yi sallar isha'i kafin nisan dare zazzaɓi mai zafi ya rufe ta ta kudin da ne jikinta ta jingina bayanta jikin bango a dole ita ba za ta kwanta ba kada zazzabin ya hana ta kula da mustapha karfe goma da rabi na dare ilham ta ajiye mota ta a wurin da ake fakin a gaje take ga yunwa da ke kwarzabarta burin ta kawai ta ci abinci ta kwanta kamar yadda jikinta ke bukata daga wurin fati na birthday na wata kawarta take fauza wadda kusan ita ce ta ɗauki hidima komai dan haka tun da safe take zirga-zirga har daidai wannan lokacin wanda haka ma zaro jikinta kawai ta yi ta taho gida domin su a can ma kamar yanzu gari ya waye musu tana kallon motar waya ta ta kara tana duba ta ga sunan abokin saurayin fauza abdullatif ta ja tsaki ta kashe wayoyinta gaba ɗaya ko idan mutum ya biya mu kusan ba zai samu hutu ba har yaushe muka rabu da kai sai ka ce wani kaska ta sake zan tsaki ta cilla wayoyin cikin jaka ta shiga falon kamar yadda ta zata falon shiru sai hasken yan fitilar ta kan danin table ta zagaya ta kunna soket ɗin talabijin ni ba zan iya zaman shiru ba gida kamar makabarta ta koma kan danin table ta ɗauki remote ta canza tasha sannan ta buɗe plus ɗin abinci ta so soma zubawa cikin zuciyarta take tunanin kokonta ya san aikinsa domin in ba abincinsa ta ci ba duk girkin da ta ci baya gamsa da ita sai da ta ci abincinta ta dam sannan ta miƙe ta ɗauki jakarta da mayafinta da mukullin motarta har ta nufi ƙofar ɗakinta sai ta tuna ba ta duba almustafa ba ta juya ta shiga ɓangarensa ta tura ƙofar ta fara ɗora idanta akan mustapha da yake kwance akan gado sannan ta kai dubanta ga fahima subhanallah ta faɗa a sarari tare da yada jaka hannunta ganin fahima na kunnin da duk ta rawa yake ta matsa sosai kusa da ita ta durƙusa ta ɗago ta fahima me same ki Fahimta ta kasa magana bakinta sai rawa yake banda inanuwanta da suka kada suka jawur sai wata kwalla da ta cika su ta kasa zubuwa na shiga uku ilham ta faɗa sarari da ta taɓa jikin fahima ta ji zafi kamar wuta zazzabi ne yake damun ki fahima nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba ta ɗaga kai kawai sannu in ji ilham ta kama hannunta taso mu je ɗaki ki sha magani ki kwanta fahima ba ta da zaɓi da ya wuce ta bi ilham ɗin domin ta san tana neman taimako ita kanta ba za ta iya taimaka kanta ba ta kwanta gefen garin ilham ilham ɗin ta fita ta shigo da ruwa da magani a hannunta ta zauna a gefen fahima ta shi ki sha magani kafin safiya dokta ya zo ya duba ki sosai fahima ta miƙe ta karɓi maganin har ta kai bakinta ta ji zuciyarta ta yi wani irin bugu da ƙarfi har sai da ta kasa zuba maganin a bakinta sai ta mayar da su tafin hannunta faduwar gaban ta ci gaba da tsananta ilham na ganin haka ta kwashe magungunan daga hannun fahima kin kasa sha ko fahima ta kasa magana haka kawai ta ji ba ta son magana bai kwanta a ranta ba ilham ta kai maganin bakin fahima daurewa zaki ki sha fahima kada ki zauna da ciwo babu magani bude bakin dole fahima ta buke bakinta ilham ta zuba mata kwayoyin maganin ta bata ruwa ta kora su sannan ta gyara mata filo kwanta kin ji zaki samu sauki cewar ita ta ja filan kusa da fahima za ta kwanta fahima ta tuna da mustapha wanda zai iya farkawa ko da wani lokaci kuma bai ci abinci ba zai iya buƙatar wani abu cikin dare ta cewa ilham ki kwana wurin mustapha ko zai iya buƙatar wani abu ilham ta ce fahima kenan ai ta yaya zan iya ganewa idan yana da buƙatar wani abu mutumin da yake kwance marabarsa da gawa numfashi duk abin da zan yi masa ma ba gani zai yi ba gashi ni ma a gaje yau nake barci nake ji sosai na salle da fitsari ne kawai idan na farka da dare zan je na cire masa kada ya soma malala a ƙasa abinci koya ce da safe tunda na san kin shi na dare ya salam furucin da fahimta ta yake na zuciyarta to ta yaya za ka yarda da amincewa da irin waɗannan mutane na ƙasar mu ta gano har ka sakankance da su su cuce ka da ha'inci tunda zuciyarsu ta kafe da rashin tausayi ya za a yi ka gane a fuska ilham za ta aikata abin da take yi a yanzu tsantsan rashin tausayi ne ba da rashin imani take gwadawa akan mijin aurenta wanda babu ko tantama sun kaunaci juna ya hidima mata ya rike ta da gaskiya lokacin da yake da lafiyarsa fahimar ta share kwallon da ke bin gefen idanta tuni ilham barci ya ɗauke ta har ta so masauki numfashi cikin jin daɗin barcin fahima ta soke a zuciya ta gyara kwanciya cike da tausayin mustapha barci ya ɗauke ta cikin dare ya fitsari ya farkar da ilham da sauri ta miƙe ta nufi toilet ta tsuguna ta yi tunanin yanzu haka mustapha ya cika roba fitsarinsa da fitsari Yanzu ya kamata ta je ta gani ko za ta iya cirewa ta ja wani siririn tsaki idan so samu ne ta kwanciyar ta ma kawai sai mustapha ya zama wa rayuwarta abin takura daidai lokacin da duniya take gara mata ya ɗauke ta tsab ya mallake ta da sunan zaman aure kafin ta gama morewa rayuwa da shi ya mai da ita wata wahalalliya mai jinya a'a bai takura miki ba ilham ke kika takura wa kanki ni dama kallon ki kawai nake yi kamar wata kidahuma wacce kanta ma bai waye ba har yaushe zaki mai da kanki wata mai jinya ga dama ta same ki kawai kina bata kanki lokaci ilham taimur mishi to ya zan yi gadin ya ke karasa kullun jiya yau ta mata wani kallo zauna kika yi kike jira ya karasa to bari na gaya miki irin zuba wani wucewa suke da ba har sai sun wawashe abin da kike jiran samu a zaman jiya ga wahalar bauta da zaki musu kawai ki hankaɗa shi ya wuce ke ma ki huta shi ma ya huta wannan ya wahala ce mutum ba a mutu ba ba a rayu ba mai kenan kin ga ki karasa shi tunda dan shi ki mallake komai ki fanta ma yanda ranke ki so kalamu ta yi zuciya gaba ɗaya da shawarar fauza sai ta ce na fahimce ki kawa amma ta yaya ina tsoron wani ya taimaka min ya zama tunan asiri fauza ta ja tsaki zauna masu lafiya ma ana aika su cikin sauki balle wanda dama an fitar da rai da shi ko fulo kika danna masa shekawa zai hirar da suka yi da kawai ilham kenan ta faɗo mata cikin daren tausayi da imani tuni sun yi ƙaura a zuciyarta wannan ita ce dama mafi sirri ta miƙe da sauri ta fito daga ban ɗakin tura ƙofar ta farkar da fahima sai dai bata buɗe ido ba har sai da ta ji ta buɗe kofar fita daga ɗakin sannan ta buɗe ido ta bi bayanta da kallo zuciyarta ta kasa nutsuwa da ita sai dai ita din ma jikin ta mata wani irin nauyi ga wani abu da ke yawo cikin kanta bugun zuciyarta na da tsananta tsakar daren Mustapha ya farka idanuwansa suka kai kan inda Fahima take kwanciya ya ga ba kowa a wurin sai sallah da ta shimfiɗa ya ɗau tsawon lokaci yana sa ran shigowar fahima ya ji ta shiru ya cika da mamaki da yawa kansa tambayoyi ina fahima ta shiga ba amsa abin da ya fi tsayawa a ransa tabbas akwai abin da ke damun fahima tun lokacin da ya farko ya so mu haɗa ido da ita ba ta taɓa kai tsawon lokaci irin wannan ba ba ta tare da shi dare da rana to me yasa fahima tabbas babu lafiya ya hango haka kwaya idanta yunwar da yake ji ta ci gaba da kwakwalarsa dare na daɗa nisa ba matsun ko a tare da shi har ya fitar dare da zuwan wani wurinsa cikin daren nan abin da ya sani kafin wayewar gari zai galabaita yunwa yake ji sosai babu mamaki domin cikin allurar da aka yi masa akwai na cin abinci gashi yanzu an cire masa ruwan da ke rage masa jin yunwa da rintsa idanuwarsa faduwar gaba mai tsanani ta sashi ambaton sunan Allah babu kakkautawa zuciyarsa ta dinga wani irin bugu yana sai dafe kirjinsa ko zai samu sassauci amma babu halin haka dan ba inda ke motsi a gaɓoɓinsa yana cikin wannan halin da an turo kofar ɗakin ya hamdala ya buɗe idansa a hankali cikin haske mara haskakawa ya hango ta ya saurin mayar da idansa ya rufe komai rintsi ba zai kasa gane suran matarsa ba ilham ta ƙara so inda yake ta ƙare masa kallo gawa ta faɗa a sarari ta jawo filan kusa da shi ta ɗora akan kan fuskarsa ta danne iya ƙarfinta, to nan wannan littafi ba kuwar fuska kashi na ɗaya ya zo ƙarshe amma ba tare da ɓata lokaci ba za mu ci gaba da kashi na biyu tsanani da azabar shirin fitar rai ta hanyar rashin shakar iskar numfashi da ilham ta toshe da fulu tun ƙarfinta a ƙoƙarinta na raba mara lafiyar da ransa babu wani abu da zai iya wa kansa don ƙoƙarin ceton kansa sai zuciyarsa da ta gama yanke masa rayuwarsa ta zo ƙarshe shi kenan duniya ya yi sallama da ita ya dinga nana ta kalmar shahada cikin zuciyarsa yayin da numfashi ke kokarin fita daga jikinsa fahima ce ta turo kofa idanuwanta sun gane mata abin da ke faruwa da jin motsin shigo fahima ilham ce sauran janye filan da sauri gaba daya ta gama kiɗi mewa har ta kasa yin wani furki ta sauri ta miƙe tsaye daidai lokacin da ita ma fahima ta so bakin gadon idanuwanta a kansa dama duk jikin tarawa yake tana cikin tsananin firgita ta dora ta akan mara lafiyar ta fi zaton Mustapha ya sheka zuwa lahira gashi nan a miki babu alama akwai sauran numfashi ta durƙusa ta dora hannu akan kirjinsa shikenan Mustapha an kashe ka a daidai lokacin da na sa sare da rayuwarka shikenan Mustapha wani irin kuka take mai sautin ban tausayi zuciyarta ta ci gaba da ruruwa da zafin rashin Mustapha yadda ba zai kwatanta tana jin har cikin ranta ba ta taɓa jin ɗacin rabuwa ba kamar yadda take ji a yanzu mustapha mutum mai kwarjini da kamala ɗan shekaru kimanin talatin da bakwai almustapha shi ne ɗa na farko a ɗakin mahaifiyarsa maryam allah ya jarabi mahaifinsa da tsananin ƙaunar mustapha tun yana ɗan yaransa ƙaunar da yake yi wa mustapha ba ta koyuwa kusan duk wanda ke gidan ya san da wannan to mustapha yana ɗan yaro Allah ya masa baiwa farin jini yawancin mutane suna son Mustapha mutum ne mai saurin shi karai lokacin da Mustapha ya taso ya taso ne shi kaɗai namiji karami a cikin 'ya'yan mahaifinsa domin yawancin yayyansa maza sun girme masa sosai wasu ma za su haife shi shi sa a cikin gidan ya zama abin son kowa Mustapha ya taso cikin gata da kulawa duk wani abin da yake so shi ake masa wannan damar da ya samu bata sa ya sangarce ba domin mahaifiyarsa a tsaye take wurin kula da tarbiyyarsa shi yasa ya samu cikakkiyar tarbiyya wanda hakan ke kara Mustapha farin jini wurin jama'a a cikin matan gidan su hudu Maryam mahaifiyar Mustapha ita ce amarya mai karancin shekaru domin bayan rasuwar uwar gidan Bilkisu aka sake auro Maryam duk yadda yake da kula wurin nuna adalci a tsakanin matansa hakan bai hana sauran matan sun gane irin sanda da yake wa Maryam ba har zuwa lokacin da aka haifi Mustapha soyayyarsa ba ta bulwa makaranta ce kawai ke raba su idan har yana gari yana dawa daga makaranta kuwa zai wuce wurinsa haka kuma da zarar lokacin dawowarsa daga makaranta ya yi har ya zarta lokaci bai zo ba da kansa zai tura ɗan aike ce a dubo masa lafiyar mustapha har ya kammala karatun sa na sakandare wansa bashir shi ne ya saman masa makaranta a ingila inda zai kammala karatunsa gaba ɗaya ta wannan tafiyar ba ta yi mustapha daɗi ba har shi kansa mahaifinsa saboda haka ya kira mustapha ya tambaye shi ra'ayinsa akan tafiyar mustapha ya ce masa shi ya fi son yi karatu a nan kasar maryam ta ce tana neman alfarmarsa da ya bar mustapha ya je can ingila ya karatunsa kamar yadda sauran yan uwansa suka yi idan ya zauna a gabansu ba lallai ne ya karatun ba shi kuma ya ce abinda mustapha yake so shi za a yi saboda haka ya soke wancan tafiyar ya zaɓa a jami'ar da yake so ya karatu a ƙasar nan mustapha ya zaɓi jami'ar bayero domin yana sha'awar karatu a nan kuma ya san bai nisa sosai da gida ba duk lokacin da ya so ganin gida zai so karatun jami'a ya sa mustapha ya gane shi in kifin rijiya kuma tafiya mabudin ilimi ya saba mu'amala da jama'a iri-iri sai kuma ji sha'awar je ingila karatu akwai wani abokin sa bada wanda shi ne da cusa mustapha sha'awar karatu a waje domin shi a can ya girma cikin shekaru uku mahaifinsa ya dawo da su najeriya da zama gaba ɗaya amma kullun nacin ya bar shi koma ingila ya kara karatun zata jinin sai ya haɗu da Mustapha saboda halayyarsu ta kusan zuwa da Mustapha akwai shi da jin kai gashi ba shi da wulakanci bai fiye shiga shirgin da bai shafe shi ba don rashin kunyar 'yan mata marasa kamun kai suna shayin haɗa ido da Mustapha domin kwarjininsa da rashin ba su fuska yana da riko da addininsa ko kaɗan baya wasa da abin da ya kawo shi inda suka sha bamban da badar ke sai dai shi ma yana da kamun kai ba kowace mace yake kula ba sannan kuɗi da mulki kowannensa akwai shi a tsakiyar kansa shi ma badar kakansa mai sarauta mustapha da badar sun samu cikar burinsu na zuwa ingila domin sake samun wayewa da ci gaba ta fannin abin da suka karanta mustapha da badar sun yi shekaru biyar a ingila cikin nasarar zama cikakkun likitoci zamansa a ingila ya sa sun sake wayewa sosai amma har lokacin babu abin da ya canza mustapha da kyawawan halayya sai ma abin da ya karu domin addu'ar iyaye na bansa da lokacin da mustapha ya tafi ingila kullum maryam tana cikin addu'ar allah ya shirya mata ya tsare mustapha daga watsewar 'ya'yan zamani da sharrin mutane da na aljanu tun tafiyarsa sau ɗaya kawai ya zo gida lokacin da ya shekara biyu a can sai wannan zuwan wanda ya kammala karatunsa ranar ta kasance ranar farin ciki mahaifinsa ya sa aka kira dukkanin 'ya'yansa maza su shida sauran tawagar kuma suka haɗu suka tafi taron mustapha uwar gida ita kanta da sauran kogi suka shirya abincin mustapha gwangwa amarya ko mahaifiyar mustapha dama ita 'yar kallo ce idan ana irin wannan hidimar ta mustapha tana ɗakinta sai kannan mustapha 'yan mata guda biyu amira da jawahir waɗanda su ne ba a yi wa aure ba sai ɗan ƙaramin ƙaninsu abdul wanda aka haifa bayan tafiyar mustapha shekarunsa biyar tamkar hoton mustapha yana karami kamannin ɗaya sak da mustapha da abu ya sha farin yadi irin shigar da sauran yayansa suka yi duk da bai taɓa ganin mustapha ba bai ma san shi ba amma yadda yake jin ana ta hidima shi ma ya shiga murna da ya ji hayaniya sai laiko ya ce gwango ya ya dawo su amira suka yi tewo magana tasu dariya tunda bata fito sosai ba abdul yana fita ya ji shigo fulani ita ta kai lokacin su mustapha sun iso suma gaba ɗaya sun yi gaisuwa sannan suka shigo cikin gida don gaisawa da iyayensu mata daga ɓangaren gwaggo amarya suka bar mustapha dukkansu sai suka nufi gidajensu haka yan uwansa mata suka dinga buga waya suna yi masa sanda zuwa da sauran jama'ar gida da yawa mutane sun yi tsammanin shakuwar mahaifinsa za ta samu rauni saboda daɗewar da suka yi ba sa tare amma kamar ƙara shakuwa masu kai hikima da gogewa da cuɗanya da jama'a ya sa ya zama tamkar tauraro mai haskawa hutu sosai a mustapha yake ba shi da wurin zuwa daga wurin mahaifinsa sai inda yake zama idan ma bai je ba mahaifin nasa zai damu da aikin yana ina shi yasa ba shi da wani lokacin yawo in har ya fita to tare da babansa ne duk da yanzu kan takura da zama amma bai taɓa nuna gazawarsa ba saboda son kyautata masa har sai dai idan ya ga ya shiga cikin gida sannan yake da lokacin shiga cikin gari ya gaisa da abokansa ko ranar juma'a bayan safuwa daga masallaci haka yake wani yammaci ne ya shiga bangaren gwaggo amarya ya tarar da ita ita kaɗai ta idar da sallah dama irin damar da yake son samu kenan ya faɗa mata abin da ke ransa game da magana aikinsa da yake son ya so mai ya ji mahaifinsa ya yi shiru bai magana kai ba ya faɗa gwaggo abin da yake so gwaggo amarya ta ce to ai sai ka ci gaba da haƙuri har sai ka ji abin da ya ce amma kada ka sa wa ranka cewa zai bar ka kai wani aiki na gwamnati tunda na ga diyayyanka sun yi karatu kuma babu wanda ya bari shirin da ya maka ya barka ne ka huta har ya gama yanki shirin da ya yi a kanka kai dai ka zamo mai biyayya kamar sauran yan uwanka kada gatan da kaga suna nuna maka da sa kai tunanin saba umarninsu Mustapha ya ce insha Allah ni ma zan kiyaye amma magana karatu kin ganawa ya bambanta da nasu tun da ya shafi taimakon lafiyar al'umma ko ba don albashi ba ai zan yi ko don amfani da abin da na karanta na samu lada hanyar da zai amfani ni kira gungun amarya ta yi murmushi ban san ka da gajen hakuri ba mustapha kafa kowa sanin saboda haka ka yi biyayya kama mustapha ya so ya samu goyon baya wurin ummarsa saboda a buɗe masa sabon asibitin da zai dinga kula da masu ciwon zuciya abinda ya zata kenan tun kafin dawowarsa ya yi zaton zai zo ya ga an kammala masa komai da zarar ya zo ya so mu aikinsa in ya so kowanne shirya biyu bayan haka amma saɓanin hakan sai ga ko zancen aikin nasa bai ji ba kuma babu wata alama da ta nuna ana yi masa shirin buɗe asibiti dole ya bi shawarar gwaggon amarya amma kullum Addu'a addu'arsa ita ce Allah ya sa mahaifinsa ya bar shi ya aikinsa kada ya canza wannan ra'ayi a kansa abinda Mustapha bai sani ba tuna an kammala gina asibitin da zai so mu aiki duk cikin gidan babu wanda ya san da aikin domin kwangilar ginin asibitin ya bayar bayan wani kwararren bature ya gama zana yadda za a gina kayan da za a zuba kawai ya rage domin yana son mustapha ya samu matar da zai aura da zara an kammala komai a yi bikinsa tare da buɗe sabon asibitin wata safiya tun kafin mahaifinsa ya fita yake zaune a babban falansa na cikin gida yana jiran fitowarsa kwanaki biyu haka mustapha ya takura kansa maimakon ya bari sai mahaifin nasa ya fito idan ba har wani ɗa daga cikin 'ya'yansa yana da wata magana da shi ba babu mai zuwa babban falo kafin ya fita yarima mustapha na zaune mahaifinsa ya fito babu kowa a falon sai mutane da ke bakin fala ya yi murmushi lokacin da ya ga mustapha sai sauri ya durkusa yana kwasan gaisuwa mahaifinsa ya ce ya dai shugaba akwai wata damuwa ne kwarjininsa ya cika idan mustapha ya kasa cewa komai idanuwansa a ƙasa mayafinsa ya ce masha Allah dama na son magana da kai dangane da batun ajiye iyali ina sa a buɗe asibitin tare da ɗaurin aurenka saboda haka ka je ku daidaita da yar gidan liman babba ita ce matar da muka zaɓa maka farin cikin mustapha ya samu rauni domin shi dai bai ma san koɗe daga cikin 'ya'yan liman babba ba mata duk da ya san mahaifinsa shine ke zaɓar wa 'ya'yansa matan da ya aura bai taɓa zaton har cikin wannan zamanin dokarsa tana nan ba domin ya ɗauka tsawon lokacin da ya aurar da wansa namiji mai sa shekaru goma sha takwas da suka wuce zamanin ya shuɗe da wannan al'ada take tasiri ana ganin tamkar shi za a ɗaga masa ƙafa ne ya zaɓi wanda yake so zuciyarsa ta shagala da haka har yake ganin akwai sauran lokacin da zai yi zaɓen abokin kalaman mahaifinsa sun canza sa lokaci kalila babu wata hanya da zai buje da umarninsa sai dai hankalinsa ya kasa kwanciya zuciyarsa ta kasa karɓa abin da aka yi masa umarni a kansa hakan ya sa shi canza walwalarsa gaba ɗaya a ranar yini ya a cikin gidan har sai da ya samu ɗan aikin kiransa daga uwar gida da tare da ita akan gado akan da shimfiɗu na alfarma yana shigowa ta salamin matan da suka zagaye ta da durkusa babana yau lafiya kuwa baka shigo ba tun da safe na tura a je a kira ka sai suka ce ai sun tarar kofar kama a kulle take Mustapha ya so sa kai lafiya lafiya gogo bacci ne ya ke ni hajiya uwar gida ta kiran jakajiya ta zo ta durkusa ta ce ko kayan da mahaifinsa ya baya. ba juma'a sai ga ta ta fito da wani katon faranti mai kyau wanda aka rufe wasu kaya ciki ta buɗe mayafin da aka lullube kayan da shi wani yadi ne mai kyawo da ɗaukar ido wanda aka yi wa ɗinki irin na 'ya'yan sarakai da rawani da farin takalmi da turarurruka har da kuɗi hajiya uwar gida ta ce to babana Allah ka lokaci wannan saƙonka ne daga hannun mahaifinka kayan da zaka je taƙi ne gidan malam babba wurin 'yarsa zahara ita ce yarinya da aka baka da yarda Allah ita ce mata domin gidan nan gida ne na tarbiyya da kuma don haka ka kula sosai yau ne zaka je bayan sallar isha'i mai kana zai yi maka rakiya da ya ɗauki ki kai masa gidansa bai yi mamakin jin kalamanta ba amma yana ganin kamar ana son yi wa rayuwarsa ne gaggawa yau ne fa mahaifinsa ya gaya masa kuma a ce yau din zai je gidansa yarinyar nan cikin zuciyarsa ya dinga jin tsoron kada kuma a ce sati mai zuwa ne ɗaurin aure shi kan bai wannan shirin ba a rayuwarsa aure kamar na wasan yara ya fi son duk yarinyar da zai aura ya zamo yare ne ta da soyayyarsa ya zamo tana da wayewa da ilimi ya zamo tana da kyau da kunya ya zamo yana tsananin kaunarta ita ma haka wannan shine burinsa akan wanda zai aura ko da kuwa zaben masa ita aka yi ba cikin lokaci kankane kawai a haɗa shi da wata ba a ce kuma ya je wajenta ko sunanta ma bai sani ba lamarin nan sai ka ce wasan yara bayan ta idar da sallar isha tana ninke darduma ne inna mahaifiyarta ta ce sai ki shirya kada su zo suna gani kwalla ta cika idan ta muryar ta shake ta ce to ta shiga can cikin ɗakin ta kayan da yadda ta ajiye mata suna zuba akan gadanta ta zauna a kan gadan hawayen da suka cika idanta suka so lalowa tana sharewa tamkar ana su tun lokacin da malam babba ya kiranta ya sanar da ita an bayar da auren ta ga Yarima Mustapha hankalin ta ya tashi zuciyarta ta kuna kenan ta san ta rasa masoyinta mai Kano wanda suka shafe shekaru biyar suna tafka soyayya kamar su cinye juna Thank you.